для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем ваш увазе старонкі рамана Івана Меліжа «Людзі на балоце». Выканаўца артыстка Ліка Пташук. Позна ўвечары, вяртаючыся дамоў, старшыня валвыканкома Апейка рашыў зайсці да начальніка міліцыі. У пакоі начальніка было цёмна, свяціліся толькі акно ў дзяжурцы, і Апейка падаўся адразу на кватэру Харчава. Начальнік міліцыі жыў тут жа ў гэтым доме ў двух пакойчыкаў з двара. Харчаў сядзеў каля ўслона босы, у у галіфе з леямі і прапаленай на локці сарочцы. Мукрымі рукамі, аблепленымі луской, што серабрыста пабліскавала ў святле лямпы, ён чысціў рыбу. «О, якраз у пару прыйшоў», – адказаў ён весела на прывітанне апейкі. «Як чуў?» «Дзе налавіў?» – спытаў апейка. «Цімо падарылі?» «Хе, падарылі, так я і вазьму. Плёткі потым на цэлы павет знайшоў ты, дурня?» Апеку яго словы не здзівілі, і ён ведаў харчаў, у гэтым непадступны не возьме падарунка. Начальнік міліцыі дадаў ужо інакш разважліва. Удоранае яно сказаць і смаку ніякага, як лаза. Еш, калі хочаш, але пра смак не думай. Другое, калі сам палазіш, памокнеш, падрыжыш на холадзе, ось тады рыба, о, ясі яе як прорва. У ламачах быў, ночку не даспаў, і вось бачыш, колькі рыбы. І гэта было падобна на харчава пахадзіць, палазіць усюды, здабыць усё самому. Харчаў кінуў недачышчанага ляшча, устаў гукнуў жонку. «Пачакай», – сказаў яму апейка, – «справа ў мяне адзінься, пойдзем пагаворым». харчаў па сваёй з ваенных часоў звычцы, не пытаючыся, пра што будзе гаворка, выцер ручніком руки хутка ўсцягнуў боты. Праз хвіліну ён выйшаў з суседняга пакойчыка ўжо ў гімнасцёрцы, моцна падпіразану ўсім выглядам паказваючы, што гатовы да любой справы. Харчаў быў шырокі ў плячах, шырокі твар, з чырвона загарэлай дублёнай скурай. Ён быў прысадзісты, падобны на каржакаваты палескі дуб, што моцна ўрос у зямлю. Ён баявы кавалерыст, душа якога яшчэ жыла паходамі, атакамі, сніла ўкраінскі стэп. Ён хоць і моцна зацягваў папругу, быў ўжо не такі стройны, як паўтара года назад, калі апейка ўбачыў яго ўпершыню. Папаўнеў і неяк падабрэў тварам, падумаў апейка, ідучы поруч з ім па двары. І на цябе, брат, мірнае жыццё адбітак кладзе, кавалерыст заўзяты. Гімнасцёрка малаватая робіцца ўжо. Ён тут жа запярэчыў сабе, што харчаў, усё ж перамяніўся мала, што папаўнець і ад гэтага нібы падабрыць тварам ён мог бы і на фронте старэе як ніяк Ды да якое яму мірнае жыццё калі ў лесе маслакоўцы калі таго і глядзі кулю уцэліць дзе-небудзь на дарозе Апейка з нейкай зайздрасцю падумаў, што хоць ён на пасадзе вышэй захарчыва, але той у людскім уяўленні мае больш увагі і пашаны Тихія, непрыкметны, падумаў апейка. Як быў настаўнікам, так і застаўся ім. А харча ўжо адвага, надзея, герой. Ёсць скарга, сказаў апейка, калі начальнік міліцыі запаліў лямпу. Апейка знарок памаўчаў. Ён быў амаль таго ж росту, што і харчаў, быў таксама у вайсковай форме, праўда, не ў гімнасцёрцы, а ў фрэнчы, з грубага сукна з вялікімі нашунымі кішэнямі на грудзях і на баках, са стаячым каўняром, які падпіраў і цёр падбародак. Але і ў сваёй форме ён выглядаў вельмі сціплым, дробным. Фрэнч быў яўна велікаваты яму, і ад гэтага яго дробная сутулая постаць выдавалася драбнейшай, як была сапраўды якая скарга запытаўся харчаў трымаеш чалавека без дастатковых падстаў можна сказаць невіноўнага сказаў апейка каго гэта дятла васеля с куранёў на гімнасцёрцы напяты на шырокіх грудзях зазырчэў ордэн чырвонага сцяга акружаны выградкай паркалёвай зборкай а а усе яны невіноўныя прамовіў харчаў цвёрда і пераканана что значыць усе а усе которые трапляюцца адказаў харчаў гэта не доказ ціха мякка запярэчыў апейка тонам старэйшага які абавязан паправіць і растлумачыць трэба разбіраць канкрэтна кожны выпадак «Разбирали?» – отказал Харшоу. «А есть факты? Конкретные?» «Есть!» «И он признае их?» «Дятлик, Василь». О, «Знаешь, у дурня!» – отказал Харшоу. «Признается и он, чакай!» «Повинны быть конкретные факты!» – тихо леопарда промовил опейка. Старшиня Валвы Конкома попросил протоколы допытов стоячы пры лямпе, якая асвятляла бугрысты залысенамі лоб, рэдкую павітуху чарнявых валасоў моўчкі перагледзеў некалькі лісткоў. Гэта ўсё падняў апейка вочы на харчава. Усё, а больш нічога. Другіх фактаў віны яго няма. Другіх мы проста не ведаем, адказаў харчуў. Ну, значыць, і спасылацца на іх мы не будзем. Чаму гэта? А калі я ўпэўнен, калі сэрца маё падказвае, адказаў харчаў сэрца дружа. Сэрца дружа можа часам мае шукаць, адказаў апейка. І шабета за тое, што птушка падазроная, Ну даруе, але шабета не даў ні аднаго доказу, што дзяцел бандыт. Ёсць толькі факт, які паказвае, што яго прымусілі правесці. І аднаго гэтага факта, калі на тое досыць, адказаў харчаў. А я думаю мала. Апіка заўважыў, як харчаў рэзка з упартым выразам правёў рукой па папрузе, абцягваючы гімнасцёрку. Начальнік міліцыі быў нязгодны. І апейка мяккім голасам пастараўся растлумачыць: « Мала, не таму, што факт адзін а таму, што ён недастатковы для тваіх вывадаў. Як гэта недастатковы, спытаў Харчуў. Я паўтараю, Ён не гаворыць, што Васіль дзяцел, бандыт, або нават іх пасобнік. Дык пасабляў жа. Ён жа сам прызнаўся, правёў пад абрэзамі, адзін раз. Да знайся, иди, харчу неспокойно заходил. Один ти не один раз. Под обрезами ти не под обрезами. Усе яны, коли попадутся под обрезами, помогали. Усе честные, ангелы, а маслаки орудуют. Хоть только их кормить кто, кто их наводить. И он стал перед опейком по-свойску, але твердо взял его за руку. Я лечу, коли хочем кончить маслака — няма чаго міндальнічаць. Памог маслакам, памог. Значыць, таксама удзельнік. Ну і пасядзі, папарся, аднаго пасадзіш, другі баяцца будзе, баяцца будуць, згадзіўся пейка. Ён, зблізку гледзячы ў вочы харчаву, уздыхнуў. Але што ж мы такая вось савецкая ўлада? Калі нас свае баяцца павінны, а нічога адказаў харчаў. Шкода вялікай не будзе, Затое парадак будзе дысцыпліна. Знаць кожны будзе як след, што спуску нікому не дадзім, што б не зрабіў па ўсёй строгасці, як у рэвалюцыі. А то што ж да чаго дайшло, харчаў загарачыўся. Усюды ціша, спакой, І дзяцей бандытамі забылі палухаць, а вось тут, у нашай воласці, пад бокам у нас, о, лазяць, Абрэза настаўляюць, грозяцца, а мы сядзім як цельпукі. Зрабіць нічога не ўмеем, міндальнічаем. Міндальнічаць з поганню, канешне, нельга, але з метро зразумей. Не можам мы трымаць у турме чалавека без дастатковай віны. Без віны мы з табой як у касцы пра белага бычка. Я адно кажу, а ты свае гнеш. Харчуў зноў кінуўся ў контр наступ. Ты што знаёмы, што так упэўнены ў ім. Ты вось упікаеш мяне, што фактаў мала ў цябе яны ёсць. Апейка адказаў не адразу, нібы і даваў харчаву час супакоіцца. Многа нямнога, а ёсць. Ёсць паручыцельства чалавека, які яго добра ведае і якому я веру апейка апярэдзіў пярэчанне начальніка міліцыі калі хочаш скажу каб ён заўтра зайшоў да цябе вось пагавары гэта наш чалавек надзейны апейка раптам попрасіў ведаеш а цяпер загадай каб прывялі таго злачынца давай паглядзім попытаемся разам харчам неахвотна паслухаўся выйшаў у калідор і гукнуў дзяжурнага Вярнуўшыся, ён сел за стол, дзелавіта заклапочаны строгі нібы з загадзя гатовы да размовы з арыштаваным. Моцныя чырвоныя з набухлымі венамі рукі яго сплёўшыся пальцамі, важка ляжалі на стале перад ім. Апейка, які сядзеў з боку стала, падсунуў да сябе газету, дастаў аловак, што тарчаў з кішыні Фрэнча, стаў выводзіць за ватушкі подпісаў. Увайшоўшы Васіль прыжмурыў вочы ад святла, мелькам без якой-небудзь цікавасці прабег позіркам па апейку, з-пад лба ўтаропіўся ў харчава. У яго быў такі выраз на твары, які, здавалася, апейку гаварыў: Ведаю, навошта паклікалі. Пра што пытацца будзе? Ведаю, добра, не чакаю ад вас. Харчу расчапіў рукі, зварухнуўся. Ну ты што ж гэта друг не прызнаешся? Выразна аддзяляючы кожнае слово прамовіў ён. Не прызнаешся, што памагаў маслаку. Васіль адвёў позірк у бок, пераступіў з нагі на нагу. Не памагаў я, адказаў ён. Ну як жа не памагаў. Васіль прамаўчаў. Апейка ўбачыў на яго твары затоеным насцярожаным, так і ведаў гэтага і чакаў. Скарыстаўшы момант цішыні старшыня валвы канкома, загаварыў сам, запытаўся пра такое, што здавалася, не мела ніякага дачынення дагаворкі. Які надзел у цябе Васіль? Васіль абыякова адказаў: « А зямля добрая, зноў запытаўся апейка. Ад, якая зямля. У нас у куранях зямля. Але ёсць жа і добрае? Е! Yeah. «Да і не пра нас», – сумна адказаў Васіль. «А для каго ж?» – варухнуўся Харчаў. Васіль не адказаў. «А чаму ж ты супроць землеўпарадкавання?» «Я супроць?» – яўна не згадзіўся Васіль. «А як жа?» – адказаў Харчаў. «Не ты навёў маслакоўцаў, каб сарвалі перадзел зямлі, – умешаўся Харчаў». Васіль не знайшоў, што адказаць. А пейка зауважыў, як хлопец зноў стуліўся безнадзейна. А што ж тут скажаш людзям, якія ведаюць адно, вадзіў, памагаў, Зразумець яны нічога не хочуць. Але я ведаю, ты не бандыт, прамовіў раптам апейка. Васіля жыў, але тут жа схамянуўся, стрымаўся, кінуў насцярожаны позірк. Ты не бандыт, паўтарыў апейка больш цвёрда. Ты проста баязлівец трус апейка сказаў гэта нядобра с асуджэннем але выселяне яго словы не тон гаворкі было відаць не пакрыўдзілі ён глядзеў ужо на апейку не толькі з насцярожанасцю але з надзеяй праўда недаверлівай апейка неспадзеўкі стаў злавацца чорт вас пабяры нават злучыся ён гаварыў роўна ціха для вас у Для вашага шчасця стараюцца гінуць людзі, а вы, вы ж за сябе пастаяць не ўмееце. Ты не бандыт, Ты крот, які капаюцца ў сваёй нары. І толькі адну сваю шкуру беражы, а там хоць трава не расці, Хай другія прынясуць табе шчасця на талерачцы. Ты, канешне, зямлі добрай узяць, не адмовішся. Васіль пры гэтых словах кіўнуў галавою: « А хто ж ад такога адмовіцца? «Конечно. Ты не супроть землеупорадкования. И сам же помог сорвать его». Апейка зауважил, что хлопец хотел что-то заперечить ему, але стрымался, побоялся, видать, угнявить. «Эх, разговорился ты, судья», — подумал задумал об себе старшиня. «А он стоит, хоть бы что, у голове одно. Пустить, ти не пустить». «Я усё. Я поговорил» сказаў ён начальніку міліцыі. Калі дзяжурную, што ўвайшоў на голас харчава, паказаў хлопцу на выхад, Васіль нечакана пакланіўся. Апейка не памыліўся. Васіль, слухаючы яго, праўда думаў аб адным: пусціць яго ці не пусціць. У ім як ніколі за апошнія дні забруілася, затрапятала надзея, а мужа пусцяць. І ўсю ноч слова за словам, думка за думкаю успамінаў, перабіраў ён гаворку ў кабінеце харчва, нібы нанова перажываў яе. Гадаючы пра свой лёс, Васіль адчуваў, што трымаўся не так, як трэба, маўчаў, не апраўдаўся. Вось цяпер лаяў сябе за гэтую маўклівасць, такі зручны момант упусціў недарэка. Адно толькі што вось пакланіўся. Вось гэта добра. О, знак пашаны. Канешне, даст падобы начальству. Але спраўдзіў такі хвошчык сваё абяцанне, думаў Васіль. Пайшоў да валаснога начальніка, значыць, не брахаў, што з самім апейкам знаёмы, як сваяк той. Глядзі, як хвошчык сігануў і ў камсамольца запісаўся. Ось таксама відаць праўда чыстая. Дзякуючы ў думках таварышу мімаволі Васіль пазайздросціў, А выскочыў хвошчык у хітры, Усе хвашчы хітрыя. Пазайздросціў не са злосцю, не за бурэннем, а добра, хітрасць, о, як тыя грошы, як удача, як шчасце. Думкі ад косціка непрыкметна перабеглі да апейкі. Згадаў дробную ціхую постаць старшыні, здзівіўся: « О, такі нявідны, А столькі ўлады ў руках трымае, начальнік усёй воласці. І што асабліва ўражвала, маючы такую ўладу разам з тым такі просты і абыходлівы. Як толькі падумаў пра апейку, ажыло зноў, затрывожыла неадступнае жаданне. А можа, пусцяць. А во глядзіш, сказаў ён: ты не бандыт, не бандыт. Знаю, сказаў. Ён жа ніхто сабе начальнік воласці. Ён улада. Слова яго много значыць. Не бандыт. А калі не бандыт, то не павінны трымаць. Няма такога закону. Але думкі гэтыя добрыя спадзяванні тут жа мяшаліся з холодным звыклым сумненнем. Наўрад. Так цябе і пусцяць, а? Чакай. Харчаў маўчаў, нязгодны, канешне. Ды гэта ж таксама лаяў, злаваўся. Васіль успомніў, як сярдзіта непрыязна кінуў апейка папрок, крот, баязлівец, і на змену трывозе аб тым пусцяць ці не прыйшла ў партая злосць. Прыставілі б табе абрэз да грудзей. Паглядзеў бы я, што б ты запяяў. У мястэчку ў кабінетах за спінамі міліцыянераў усе вы смелыя. Вунь, як яно ўсё павярнулася, як знарок. Усё супроць яго Васіля. Нават перадзел зямлі і той нібы ад яго залежаў, нібы ён не заперадзел. Дабра сабе не хоча, ад шчасця свайго ад зямлі адмаўляецца. І вось жа паспрабуй дакажы тут, што не вораг сабе. Учапіліся, ведаюць адно, вадзіў, памагаў. І ведаць, здаецца іншага, не жадаюць мыслакі проклятыя. Узяла іншы кірунак думка Васіля. Трэба ж было налезці ім якраз на мяне увесці вось у такую бяду. І ён думаў пра маслакоўцаў апошнімі днямі не ўпершыню. думаў з непрыхільнасцю, з тайнай неадступнай надзеяй адплаты і помсты. А сёння, аднак, да яго думак прымяшалася іншае. А чаму? гэты перадзел зямлі ім не даспадобы. Чаго? Чаго яны свой нос сунуць? А мо яны не самі, Мо попрасілі іх, уразіла выселя адкрыццё. І тут жа прыйшла загадка, якая потым жыла ў ім многа дзён. А калі попрасілі, то хто? На гэта у Васіля не было адказу, ён не ведаў, мог адно рабіць здагадкі. Але здагадкі для Васіля былі нішто. Ён цаніў толькі тое, што ведаў, тое, што бачыў. І гэтыя васілёвы развагі перамешваліся з гарачымі і трывожнымі згадкамі пра Ганну. Яна нібы зноў стаяла з ім, каля плота, Ён чуў шум груш над чарнушкавым агародам, брых сабак, бачыў цьмяную шэрань туману над балотам. Калі ўмар, калі ўмар у яве браў яе рукі ў свае, гарнуў да сябе ганну. Пытанне, якое так трывожана, пачынала паліць неспакойна і нястерпна. Пусцяць яны ці не. І пытанне гэтае жыло ў ім і ўвесь наступны дзень, у якім ён зноў пілаваў дровы каля млына. Шоргаючы пілой з самага ранку Васіль быў асабліва маўклівы, рабіў з нейкай рэдкай лютасцю да знямогі, нават мітрахван не вытрымаў пад вечар паскардзіўся. Ось замучыў ты мяне хлопец, нашчэнт. Дзень быў няроўны то пасвятлее, то зноў пасунецца нізкая кужэльная хмара, абложыць усе неба так, што стане цёмна, як вечарам. Адзін раз парывісты вецер шалёна круцячы кінуў на двор хмару снежных высевак, абсыпаў траву, дровы, дыхнуў халадэчай. Ось такі няроўны, як гэты дзень быў і настрой у Васіля, у якім мяняліся добрыя спадзяванні, і злыя сумненні. Не опустять раптам вырашыў Васіль вяртаючыся. З маленства прызвычайны ён быў да крыўды, да злога. Ён знарок рыхтаваў сябе на горшае і трымаў у душы недавер'е да таго, што можа адбыцца жаданае. Молодецкая дума. А кобжак моей думе, а кобжак моей думе, родна мамочка ко мне. Повела б я свою мамку, Посадила б свою мамку На часовым ганочку. Говори Эх, мамочка жива, эх, мамочка жива, мне дорожечка мила. У А як мамачка памрэць, а як мамачка памрэць, дорожачка зарастеть. Зарастеть дорожачка, зарастеть дорожачка, ельничка, бережничка. Бережничка. Ельнічкам бярэжнічкам, ельнічкам бярэжнічкам, дробненькім сасонічкам. Ой ты гай жа ты мой гай, ой ты гай же ты мой гай, подымай вече в гору. Подымай вече в гору, подымай вече в гору, расчищай мне дай. Расчищай мне дорогу, расчищай мне дорогу, а я к мамца в гости иду. Сябры выслухали старонкі рамана Івана Мележа, людзі на балоце. Выканаўца, артыстка Лікапташук. пташук.